Geroztik izan da uh, talde bat, komite partenarial eta udaberrian eta azken hilabete honetan uh, eskitu dugu uh, gure lanetan eta beraz dispositiboa orain lau zatitan eskitu zendu bere bidea. kasleak nola sustengatu lanetan, orientazioari buruz eta inkes handi bat eramaiten dugu oraino aste unetan eta kasik bereun eta berrogoi tamar irakasleek agapostoak eman dituzte, eta gero uh, enpresekin, lantegiekin edo dozoen enpresekin, nola egiazko uh, programa bat eramaiten alda, ere, uh, gazteari buruz, uh, ezagutzeko nolakoak dira enpresak, nolako uh, ofizioak badira, eta nolako ikasketak egin behar dira uh, olako enpresetan aritzea. Gero, uh, ari gira ere, ikerketetan, bai hemengo eskualdeak nola ongi ezagutu, eh? eta baita ere buruetan, zer aldatu behar da, bai eh, gazte, gazten buruetan, baita ere burasuekin, zer aldatu behar da edo zer, zer egin behar da, beste ikus molde bat eh, ukaiteko. Zer da gaur egun uh, zeiltasun nagusio gazten orientazioan, zer dira oztopoak? bakotsak eh, bere lana egiten du, eh, baina bere bere sokoan. Eta, eta gure gure helburua da denek elgarrekin aritzea eta sentsu bat, eh, sentsu horokor bat emaitea gure gure proiektuan. Urte bateko esperimentazioak eta segituko dute betire sentsu hortan biltzen, partaideekin, ikaslekin hori da zuen urrengo urratxa? Bai, eta nahi ginuke ondoko urtean tresna zonbaitzu plantatu, eh, bai Dibidez etxetan lan nahiteko, eh, eta edo enpresetan eh, egiazko eh, ez bakarrik eh, pentsamoldeak baita ere eh, eh ekintza edo tresna zumbaitzu eh, antolatu eta, eta proposatu. Eta badira tresnak gaur egun orientatzeko? Bai, badira hainitz, eta erranen dut eh, dira sobera, eta soberetan galtzen da. Horrengo <laughs> urteko badira epe batzu emanak, hauza konkretuak eginen direnak, kore Bai, gure epea da, on, elduden um, udazkenian, beste konferentzia bat egitea eta gure lana uh, orkestea, ba, baita ere tresnak uh, proposatzea, adibidez uh, label bat enpresarekin, kit bat, eranen bat, uh, erakasle uh, zurkaitzen dako, eta ikerketetan, pixkat, uh, hori uh, unibertsitatekoek eramaiten dute, uh, nolako, uh, nolako konklusioniak emaiten aldituzte. Eta ikaslen leku E, da Bai, e, hortan eh, da, ikaslekin, ez, ez e, du garen ikaslekin, gazteekin lana eramaiten dugu, badira tailerak ere, mementu untan joiten gira, joiten gira uh, ikaste etxetan, lizoetan, ere egiteko taier tailer zonbaitzu, uh, pixkat esperimentazio zonbaitzu uh, bai, uh,